вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці двадцать лютага тысяча девятьсот семьдесят четверта году расійскі пісьменнік дысідэнт лаўрэат нобелеўскай прэміі александр салжаніцын подписывае свой зварот да суайчыннікаў под назвай жыць без лжы. Дакладней тэкст звароту пісаўся крыху раней і быў раскладзены па схованках з умовай, калі аўтара арыштуюць распаўсюдзіць праз суткі. Так і адбылося. Самога салжаніцына чакала выгнанне з ССР, а на радзіме ў легальным друку жыць без лжы з'явілася толькі ў 1988 годзе. Нельга, аднак зменшыць ролю гэтага эмацыйнага закліку, які ў часы глыбокага застою перадаваўся з руку рукі і падбухторваў людзей на супрацьстаянне таталітарнаму ладу. Што да Беларусі, дык у нас 30 гадоў таму зварот салжаніцына водгуку не меў. Прынамсі, у кроніцы дэмакратычнай апазіцыі такіх звестак няма. Рэч у тым, што дысідэнцкія з'явы ў тагачаснай Беларусі мелі бадай выключна нацыянальна-дэмакратычны характар. Гаворка ішла пра адраджэнне культуры, а не пра змену палітычнага рэжыму. І гэта быў першы пункт, у якім беларусы з салжаніцыным разышліся. Нібы у адказ на гэта салжаніцын не заўважыць беларусаў як асобныя нацыі крыўдныя словы прагучаць пазней у ягоным праграмным артыкуле як нам уладкаваць рассею але гэтыя два пункты на маю думку так і застануцца бескарыснымі пунктамі супрацьстаяння калі да іх не дадаць трэцяга у адрозненне ад усіх іншых самастойных і развітых культур на нашай часткі свету беларусы не маюць свайго перакладу ані архіпелагу гулагу ані нават звароту жыць без лжы інакш кажучы мы не бачым салжаніцына а ён не бачыць нас ён бясспрэчна вялікі пісьменнік сусветнага маштабу і вялікі грамадзянін І для таго, каб вынесці яму прысуд у імперыялізме, мы мусілі б першым чынам загаварыць з ім па-свойму. Магчыма, і ён пасля гэтага пачуў бы нас, бо, як вядома, самы цывілізаваны спосаб выхаду з супрацьстаяння гэта размова. Лепшага не вынайдзена. Нарэшце ёсць і яшчэ адна ўжо чыста наша унутраная карысць у тым, каб перачытаць салжаніцына па-свойму. Ён ці не самы расійскі паводле духу сучасны пісьменнік, у якога кожнае слово і стылёвая сынкопа, кожны тон і паўтон дакладна перадаюць чыста расійскую нервовасць і ментальнасць, максімалізм у вялікім і дробязнасць у прыватным. Мы, якія хацелі б запярэчыць яму, што мы ёсць, мы асобныя і развітыя і не такія, менавіта ў ягоных тэкстах распазнаем сваю інакшасць найлепшым чынам. Ягоная саборнасць, безальтэрнатыўнасць праваслаўнага адраджэння, а нават і сам дух тэксту так падобнага на царкоўную казань, усё гэта можа быць зразумелае для беларускага індывідуалізму, нашай шматканфесійнасці і рацыяналістычнага погляду на свет, але не сваё. Сёння мы перачытаем зварот Александра Салжаніцына жыць без лжы ўпершыню па-беларуску. Услухаемся ў яго і дамо магчымасць аўтару і ягоным суайчыннікам услухацца ў нас. Вы слухаеце радыёвабода. Александр Салжаніцын жыць без лжы. У перадачы вострая брама мы абмяркоўваем адзін з падставовых тэкстаў савецкага дысідэнцкага руху, які пабачыў свет 30 гадоў таму. Александр Салжаніцын жыць без лжы. калісьці мы не смелі і шэптам шаргацець. Цяпер вось пішам і чытаем сам выдат, а ўжо адзін аднаму ў курылках ад душы наскардзімся, Чаго толькі яны не напракудзяць, куды толькі не цягнуць нас. Тут і нязгаднае касмічнае выхвалянне пры развалі і беднасці жыцця і ўмацаванне далёкіх дзікіх рэжымаў і распальванне грамадзянскіх войнаў, і безаглядна выгадавалі маудзедуна на нашы сродкі і нас жа на яго пагоняць і прыйдзецца ісці куды дзенешся і судзяць каго хочаць і здаровых заганяюць у вар'яты усё яны а мы бяссідныя Ужо як дзяўблі нам на палітгуртках так у нас і ўдзяўблося выгодна жыць абы на ўвесь век добра быццё вызначае свядомасць мы тут прычым мы нічога не можам А мы можам усё але самі сабе хлусім, каб сябе заспакоіць. Ніякія не яны ва ўсім вінаваты, мы самі толькі мы. Запярэчаць, але ж сапраўды нічога не прыдумаеш. Нам заляпілі рот, нас не слухаюць, у нас не пытаюцца, як жа прымусіць іх паслухаць нас. Пераканаць іх немагчыма. Натуральна было б пераабраць, але перавыбараў не бывае ў нашай краіне. На захадзе людзі знаюць страйкі, дэманстрацыі пратэсту, але мы занадта забітыя. Нам гэта страшна, як гэта раптам адмовіцца ад працы, як гэта раптам выйсці на вуліцу. Дык кола замкнулася і выйсця насамрэч няма. І застаецца нам толькі безнадзейна чакаць, раптам здарыцца нешта само але ніколі яно ад нас не адліпне само. Калі ўсе мы ўвесь час будзем яго прызнаваць, услаўляць і мацаваць, калі не адштурхнемся хоць бы ад самай яго адчувальнай кропкі ад ілжы калі гвалт урываецца ў мірнае людское жыццё ягоны твар палае ад самаўпэўненасці ён так і на штандары піша і крычыць я гвалт разыдзіся расступіся стапчу але гвалт хутка старыя крыху гадоў і ён ужо не ўпэўнены ў сабе і каб трымацца каб выглядаць прыстойна ён выклікае сабе ў хаўруснікі хлусню бо гвалту няма чым прыкрыцца акрамя хлусні а хлусня можа трымацца толькі гвалтам І вось тут якраз ляжыць занядбаны намі самы просты, самы даступны ключ да нашага вызвалення. Асабісты няўдзел у хлусні. Няхай хлусня ўсё пакрыла, няхай хлусня валодае ўсім, але ў самым малым заўпарцемся, няхай валодае не праз мяне. Не заклікаемся, не саспелі мы ісці на плошчы і прагалошваць праўды, выказваць у голас, што думаем. Не трэба, гэта страшна але хоць адмовімся казаць тое, чаго не думаем. Такім чынам цераз баязлівасць нашу хай кожны выбера. Ці застанецца ён свядомым служкам хлусні, ці прыйшла яму пара страпянуцца, стаць сумленным чалавекам вартым павагі і дзяцей сваіх і сучаснікаў і з гэтага дня ён больш не напіша не падпіша не надрукуе ніякім чынам ніводнай фразы што скажае ягоную думку праўду такой фразы ні ў прыватнай гутарцы непрылюдна не выкажа ні ад сябе ні са шпаргалкі ні ў ролі агітатара настаўніка выхавальніка не паводле тэатральнай ролі жывапісна скульптурна фатаграфічна тэхнічна музычна не выявіць не суправодзяць не пратранслюе ніводнай хлуслівай думкі ніводнага скажэння праўды якое ён бачыць не дасць прымусіць сябе ісці на дэманстрацыю ці мітынг калі гэта супрацягонага жадання і волі не возьме ў рукі не падыме транспаранту лёзунгу якога не падзяляе цалкам у не падыме рукі за прапанову, якой не падзяляе шчыра, не прагаласуе ні адкрыта, ні таемна за асобу, якую лічыць нявартай або сумнеўнай. Не дасць загнаць сябе на сход, дзе чакаецца прымусовае скажонае абмеркаванне пытання. Не падпішацца і не набудзе такую газету ці часопіс, дзе інфармацыя скажаецца, падставовыя факты хаваюцца. Мы пералічылі, вядома, не ўсе магчымыя і неабходныя ўхіленні ад хлусні, але той, хто пачне ачышчацца, ачышчаным поглядам убачыць і іншыя выпадкі. Так, па першым часе атрымаецца няроўна. Камусьці давядзецца страціць працу. Маладым, што жадаюць жыць паводле праўды, гэта вельмі ўскладніць іх маладое жыццё на пачатку. Бо ж і адказы на ўроках напханыя хлуснёю, трэба выбіраць. Але ж ні для каго, хто хоча быць сумленным, тут не засталося шчыленкі, Нідзе нікому з нас нават у самых бяспечных тэхнічных навуках не абмінуць хоць аднаго з названых крокаў, у бок праўды ці ў бок хлусні, у бок духовай незалежнасці або духовага лёкайства. І той, каму не стане смеласці нават на абарону сваёй душы, няхай не ганарыцца сваімі перадавымі поглядамі не выстаўляецца, што ён акадэмік ці народны артыст, заслужаны дзяяч ці генерал. Так няхай і скажа сабе: Я быдла і баязлівец, мне абы сытна і цёпла. Нават гэты шлях, самы памяркоўны з усіх шляхоў супраціву для нас, што засядзеліся, будзе нялёгкі. Але настолькі ж лягчэйшы за самаспаленне ці нават галадоўку. Полымя не ахопіць твайго тулава, вочы не лопнуць ад жару, і чорны хлеб з чыстай вадой заўсёды знойдзецца для твае сям'і тым лягчэйшым і тым карацейшым акажацца ўсім нам гэты шлях, чым больш дружна і густа мы на яго ўступім, будуць нас тысячы і не справяцца ні з кім нічога зрабіць. Стануць нас дзясяткі тысяч і мы не пазнаем нашай краіны. Калі ж мы збаімся, дык досыць жаліцца, што хтосьці нам не дае дыхаць, гэта мы самі сабе не даем прыгнемся яшчэ пачакаем а нашы браты біёлягі дапамогуць наблізіць чытанне нашых думак і пераробку нашых генаў калі ў гэтым мы збаімся дык мы нікчэмныя безнадзейныя і гэта да нас пушкінская пагарда навошта статку дар свабоды іх спадчына ад роду ўроды тауро кайданы і безумна Александр Салжаніцын жыць без лжы. Перачытваючы гэты хрыстаматыйны дысідэнцкі тэкст савецкай пары, я раптам разумею, чаму сёння ён стаў хрыстаматыйным у выданнях расійскай праваслаўнай царквы. Бо гаворка ў ім ні пра што іншае, а пра выратаванне душы пра этычны максімалізм александра салжаніцына гаворыць філёзаф валянціна кудович тэкста варты каб над ім задумацца але ў самых розных ракурсах і найбольш нецікавы з іх актуальны ён тэкст ці не актуальны сапраўды для сітуацыі беларусы ён выглядае абсалютна актуальным а не менш скажем так чем э, для агульнай сітуацыі ў савецкім саюзе у 74 годзе зноў праблема гаварыць не гаварыць праўду маўчаць ці не маўчаць ці хаця бы маўчаць неправду але мне ў гэтым тэксце то зараз цікавіцца іншыя гляньце салжаніцын спадзяваўся что калі один два а потым 10 тысяч пачне жыць не палажы гэта значитчыць э, калі не гаварыць праўду то хаця бы э, не гаварыць неправду не удзельнічаць у хлусні то гэтым можна будзе перамініць гэты свет да лепша так а зараз мы у З пражытых гадоў бачым, што маючы за спіной перыяды, калі тысячи сотні тысяч мільёны, ды ўсе мы маглі падчас там перабудовы, трохі пазней, колькі заўгодна гаварыць праўду і ўсе мы гаварылі праўду. Мы столькі нагаварылі, мы выгаварылі праўды, больш чым было маўчанне за гэтыя 70 год моўчы. І што сёння расіяне і той жа салжаніцын могуць сказаць, што ад гэтага іх расійскі свет перменюцца да лепша што з гэтага гаварэння праўды наш свет стаў лепшы ён відавочна значна лепшы ад таго які быў э, там 80-тыя э, гады у самых розных сэнсах але вот гэты спадзел што праўда вырутыя свет у што жыццё не ў хлусні, а ў праўдзе радыкальна штосьці можа змяніць у гэтым свеце. Гэтым і каштоўны для мяне тэкст Сжаніцына, бо ён якраз і адказвае. На жаль, не. На жаль, свет, калі пераходзіць да лепшага, то нейкімі іншымі шляхамі, а не толькі пра шлях гаварення, а не маўчання. Прынамсі зараз вот, перачытваючы гэты тэкст пра стокі гадоў, я раптам заўважыў, што гэты наш спадзел на праўду, які спадзел на фармальную дэмакратыю, не зармацца жаніцца нам кажа ну раз мы не можемм выйсці на плочыце, раз мы не маем права вольна перавыбраць іншага, ну то хаця бы давайте не будзем хлусіць. То есть уяўлялася, што калі можна будзе выбіраць, калі можна будзе гаварыць тое, што думаеш, то адразу зажывем у счаслівым нейкім свеце. А не, коли ласка, выбирай, все равно Путина выберешь. Выбирай, коли ласка, все равно выберешь э, Лукашенко. Коли ласка, мало засталось э, оппозиционных сродков информации, но есть место, где тебе сказать правду и говори, и никто тебе за это на и не посадит. То есть сами по себе, ни словы самые щире. Немогчимость выбирать, немогчимость там говорить и не говорить, выражается э, у этой цивилизации. Что выражает, это уже иншее питание. вы слухаете радыё свабода александр салжаніцын жыць без лжы у перадачы вострая брама мы абмяркоўваем адзін з падставовых тэкстаў савецкага дысідэнцкага руху які пабачыў свет 30 гадоў таму у мой калега журналіст Александр Лукашук некалі спрабаваў перакласці па-беларуску зварот жыць без лжы. Не далося і нават не з-за ўскладнёная салжаніцынская мовы. Хутчэй з-за той самай ментальнай і этычнай розніцы, аб якую ідэалягема беларусы гэта тыя ж расейцы разбіваецца менавіта на салжаніцынскіх перакладах некалі ў другой палове 80-х э, з паэтам олегам бембелем мы спрабавалі перакласці зварот салжаніцына на беларускую пакутвалі неяк цяжка давалася мана хлусня і лжа алега аўтара даследавання родная мова і маральны эстатычны прагрэс ягоны шлях э, жыць без і лжы прывёў у манастыр і ператварыў у брата мікалая Это тяжкий заклик. Крытыкам звароту Солженіцына стаў пісьменнік Владзімир Вайновіч, асоба бясспрэчнай асабістай мужнасці ён быў пазбаўлены савецкага грамадзянства. Ягоны тэзіс прастата закліку Слажаніцына падманлівая, бо ў таталітарнай дзяржаве няўдзел у сходах, выбарах ды іншых рытуялах смяротна небяспечны. Слажаніцын казаў Вайновіч сам не быў прыкладам такіх паводзінаў. У лягеры, калі падчас вярбоўкі ў стукачы не адмовіўся на адрес адразу, а хітраваў, а падчас супрацьстаяння з КГБ ў 70-е гады таксама хітраваў, замятаў сляды, бадаўся з дубам. Яшчэ адзін расійскі эмігрант Вагрыч Бахчанян некалі сфармуляваў гэта ў афарызма, усімі праўдамі і няпраўдамі жыць без лжы. Самы істотны момант няўдзел у публічнай хлусні сёння як і 30 гадоў таму, на жаль, актуальны ў Беларусі. Я па памяці магу назваць толькі адзінкі сяброў выбарчых камісіяў, якія заявілі пра фальшаванне выбараў. Толькі адзінкі супрацоўнікаў КГБ, пракуратуры, міліцыі, якія не сталі маўчаць адзінкі журналістаў якія звольніліся з тэлебачання пайшлі з афіцыйных газетаў каб не ўдзельнічаць у хлусні адзінкі супрацоўнікаў часопісаў забраных у голдынг якія звольніліся і гэта наводзіць на одну думку жыць без лжы справа ў прынцыпе адзінкавая асабістая прыватная і звернутая на сябе самога фактычна гэта відаць адзіны шлях свабоды як кажа адна старая кніжка Александр Лукашук кажа, што жыць без лжы справа адзінкавая, асабістая. Дарэчы, у беларускай літаратурнай клясыцы нічога падобнага на гэты тэкст няма. І тут зноў салжаніцын вядзе нас да вычування ў саміх сабе той расійскай саборнасці таго ўсеагульнага яднання людзей у духовным ачышчэнні, якога беларусы ніколі не ведалі ані ў літаратуры сваёй, ані ў гісторыі. Валянціна Кудовіч. Між іншым тэкст Сажаніцына страшэнна заідэалагізаваны. Ён зноў жорстка ставіць пастулат, які патрабуе, калі ты жывеш не па праўдзе, калі ты крый Божа выступіў на пасходзе, калі ты скажу мне з транспарант на майскай дэмастрацыі, калі ты выступіў там э, у які-небудзь камсамол, то ўсё ты зганьбаваны значит табе гарэць у нейкім пекле салженіцынскім до конца свету і толькі той хто хаця бы змоўчыць вот той хороший человек но вот такой же системой мер подходили и большевики, с такой же системой мер подходила и инквизиция. С таких радикальных постулатов как раз и воспевают все тоталитарные идеологии. Любая этика застается человечной, колено звернута до себе. калі б салжаніцын гэты тэкст напісаў просто для сябе все я з гэтага числа 12 люта 74 -го года не буду хлусіць калі б ён зацікліў гэты тэкст на сябе як на сваім маральным імператыве так но гэта патрабаванне да іншых я баюсь калі хтосьці пачынае у сферы маралі патрабаваць ад іншых того чым э, сам дасі этычная вышыня салжаніцына у высокая і ён гэту меру вытрымаў але гэта твоя мера у твоей сітуацыі у тваёй богам ці там прыродай дадзенай канстытуцыі патрабаваць это ад э, нейкая петрака федоса вот тут і пачынаецца небяспека этыка таму этыка што кожны эту планку задае сабе рэч у тым што чалавек стаў чалавекам толькі таму што у параўнанні з астатнімі відамі жывымі меў неверагодна магутны ген адаптацыі калі б мы не могли адаптоваться, то як вид, а тем больше к цивилизации, мы бы не повстали. И тому любая этичная максима, звернута до сих, это патрабаванне забыцца на твае здольнасць адаптацыі да той сітуацыі да той да таго рэжыма да гэта скажем так а стаць э, насуперык і скажем сабе падставіць пад знішчэнне хтосьці як салжаніца можа падставіць і вытрымаць ну дзякаваць Богу што шлях чалавецтва не пайшоў па скажем адданасці маральным этычным імператывам бо чалавецтва ўжо бы не засталося ані знаку вот эта здольнасць да розных палітычных сацыяльных сістэм адаптавацца і прыстасоўвацца яна самая каштоўная у нас як і да кліматычных там ну і гэтак далей да, да то падобна подводзячы рысу сённяшняй гаворкі пра зварот александра салжаніцына жыць без лжы я заўважаю што размаўлялі мы галоўным чынам пра тое чаму гэты хрэстаматыйны тэкст гэты рэцэпт змагання з таталітарызмам не спрацаваў у беларусі 30 гадоў таму і не спрацуе сёння заклік да асабістага няўдзелу ў хлусні добры для сябе але няма ніякага чалавечнага спосабу прымусіць да гэтага іншых урэшце у беларускай традыцыі у літаратуры і гісторыі слову праўда ніколі не супрацьстаіць слова хлусня ані ў фальклоры, ані ў вершах купалы і коласа, ані ў пракламацыях адраджэнцаў. Там насуперак праўды заўсёды крыўда. Верагодна, і ў нашай ментальнай ды этычнай рэдакцыі салжаніцынскі заклік гучаў бы больш прыземлена, але і больш рэальна. Жыць па праўдзе значыць жыць без крыўды.